Kayılar var mı? Kaç tane tarif verirler? Benim ee, onları tekrar ediyorum kısaca sonra da birinci kayda geçelim sonra kaydımız nedir? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında ehl sünnetin inancı üç esas üzere kaynıyor bunlardan birisi ispat ettiği yerde ispat net ettiği yerde net etmek mesela ispatı etmek Allah Azze ve Celle mesela İblis'e hitaben ne diyor bana manasyan şu benim kadar diye değil iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıp nedir? Şimdi bunu Allah sana ve teala ispattan bulunduğu mesele bulundu. İspatta bulundu değil mi? Neyi ispat etti? Evet. Elimin ispatı. Peki nasıl dedik? Mesela La, la yahuyemu Rabbika ahada. Rabbin kimse nasıl mübarek var mı? Neyin nasıl? Gözün nasıl? yani ispat ettiği yerde ispat etmek ne ettiği yerde net Şimdi bizim ehl sünnet alimlerimiz var mesela şimdi biliyorsunuz görmüşsünüz İmam Sahabi ehl sünnet alimlerimiz var akideleri öyle yani mesela biraz edildiği yerler varsa da yani hatalı görüldüğü yerler varsa da kıllı imanı olarak ehl sünnettir çok artık imam etkisiyle istisare yani imam etkisiyle yani bu da ehl sünnet alimlerimizden ama mesela bunlara baktığımızda mesela İmam Sahabi metninde akidesinde şöyle bir kullan kullanır der ki mesela Allah böyle dediği için kadimun bila intihar Allah kadimdir sonu gelmektir yani sonsuz olarak nedir? kadimdir yani kadim eski demek eski tadında ilim bila intihar der Allah bir daimdir daima vardır sonu gelmektir de Allah Azze ve Celle kadındır der alimler de bir iman sahibi istidrak ne demek istidrak yani keşke bunu böyle demeseydi çünkü Allah'ın niye ve kadın diye bir hükmü yok kadın diye bir hükmü yok kıyam diye bir sıfatı yok mana olarak Allah Azze ve Celle tamam bir başlangıcı yok ama Allah Azze ve Celle kendisini ne yapmamış mesela kadın ismini ispat etmemiş mesela şey ne der İmam Hüseyin'in Akidesinde der ki mesela mukaddimesinde der ki Elhamdülillah mukaddiril baki Mukaddiril azari vel arzaki Hayyum alimun kadirun mevzudu Kanet bibil eşya'u vel vücudu دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. Böyle bir mukaddim yapar. Bu da bir idrak edilmiş kendisine. der ki Elhamdülillahi kadimil baki Sam, baki ile kadim olan Allah'a olsun Alimler ne diyor? Keşke kadim yerine ne kullanılıyor? Onun manasını evveli kullanılıyor Neden? Çünkü Allah kullanına vuruyor Evveli vel ahiri vel zahiri vel bahin Ve Nebi Sallam evveli tefsir ederken ne diyor? Ve amsel evveli ve neyse kamleke şey Sen evvelsin, ilk senden önce önden diyor önden diyor bir şeyde sonucu o yüzden neden bunlar ne verdik burada ehl-i sünnet alimlerimizden de bir hatalar olmuş belki özür dilenir alimlerden şu manada belki ki bu hata bağımından söylemişlerdir belki isim bağımından değil bu tatlıydı mesela alaklıydı her diyoruz ki ispat edilenlerde ispat etmek nasıl edilenlerde hizmet etmek birincisi budur üç şey değil mi? birincisi ispat etmek ikincisi kızarda teşbih teşbih veya sıfatlarda teşbihe gitmeyecek benim elim var mı? var Allah'ın eli var mı? var Filin eli var mı? var Filin ön ayağı demiyoruz ona ne diyoruz? evet çünkü Türkçe roman ayağı diyor yoksa bizde Arap dilinde o eldir yani hangi devre bu üzerine gider mi gider tartışması olur diyor bu mağazı şimdi Allah'ın eli Ebu Zerkan'ın eli filin eli üçü birbirine benziyor mu? Hayır şimdi demir ve fidan birbirine benziyor mu? Hayır mahlukatı yani yaratılmışlarda bile bu farklar Allah Azze ve Celle arasında Allah Azze ve Celle ile mahlukat arasında nasıl olmuyor? Değil mi? Yani bunlar değil sen Allah'ın eli vardır diyemezsin ayette gösterir neden diyemeyiz? E çünkü sen Allah'ın eli vardır zaten mahlukatların da eli var o zaman sen Allah'a kime benzettin? Mahlukatlar e, bize diyor ki evet iddiası olunduğu kişiye göre değil Yılmada ne gidersen o bir evdir Değil mi? Kimi ne gidersen o bir evdir Bir bir örnek verdim şimdi Bazı aklına yaranı ne diyorum? Evet, ben diyor çölde gidiyorum mesela Sahabenin şahnahan ilahlarına bak mı diyorsun mesela? İşte aklımın diyor önerileri diyor işte Kola gönüllü vesaire yani Şimdi adam diyor ki ya sen at ev derken ya ev tırmaktan oluşuyor parmaktan oluşuyor bilmem ne e, sana hani atın parmak illa ezoğunu kaydedip diyor hep kime nispet edilirse ona göre değerler kolun var kapının kolu aynı başın var dağın başı Böyle kanal olan kapını da koymuyor Yani Halbuki ısıyı tanrı değil mi mesela Yani Tamam bunu da anladık evet. Üçüncü şey adet keyiflendim Keyiflendim Şimdi, şimdi örnek verdim Yani Allah'ın eli var ama bizim elimiz değil Değil Bizim elimiz birebir bir eş bulmaktadır. Keyiflendirmez yani tamam Allah'ın evi hiç kimsenin evi gibi değil, hiçbir mahlukatın evi değil ama zihninde bir mana tasavvur ediyor. Diyor ki böyle böyle böyle. Mesela diyor bir şefka, bin parmaklı, bunu küçüktür. Keyiflendirmez mi diyor? Şekil vermiyor. Keyiflendirmez mi diyor? Evet. Peki keyfiyeti var mı? Var keyfiyeti var ama ama neyi keyfiyeti var ama bize malum değil tamam bu birinci kaydıydı ikinci kaydı neydi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları dondurulmuştur tevkiyetiyle diyor tevkiyetiyle hani biz bunu şeyde de kullanıyoruz el ibadeti tevkiyetiyle ibadet tevkiyetiyle dondurulmuştur yani dinde bütün ibadetler belli olmuştur onun dışına çıkarsan içinden o yüzden ibadeti de derler yani ibadeti döndüğü değil döndürülmüştür üçüncü kaydı mücmel olan lafızlarda yani manası kapalı olan lafızlarda ne yapmak? tavassut etmek ancak kastillendirirdikten sonra manasını ispat edip lafını şer'i lafız olarak kullanmak şimdi birisi sorsa ee, Hasan Allah Azze ve Celle mekanda mıdır? söylemek istiyor musunuz? Ben de sıkıyorum. Neyi bahsediyorum diyorum. Ben diyorum ki mekandan bu altı cihet var ya ona batıl olmasını kastediyorum. Ne diyeceğiz buna? Bu batıl Allah mahlukata kuluyu etmekten münezzeh onun bir şeyi kuşatmasından evet. münezzeh bilen bir onu yine her şeyi kuşatmıştır. Tamam mı? Ölümlü, Allah'a kadar yönetmenliğe kadar bir cennete hoş olaydı. Allah kitaplarını eline koyalım yani bütün kitap dondurulmuştur kaydı şu yani mesela Allah Azze ve Celle profesör diyemeyiz yani ne manada şimdi profesör nedir belli bir ilim dalında belli bir seviyeye, seviyeye gelmiş ödül ıslah almış insanın içindir e şimdi mesela doktor doktor senin şifanı yapıyor oluyor yani bunun içinde profesör doktor diyorsun ki ya şifanın kralını veren kimdir? Allah diyor o zaman Allah'ın bir profesörü bir profesör kitabı verelim Allah'a bu mühendise bak ya şu binayı ne kadar güzel yaptı bayeti en az bir şey diyor o kadar güzel yapmış ki e şu, bu dünyayı yapan Allah en büyük mühendis o zaman Allah'ın mühendisi kitabı verelim bunlar hepsi batıl bunlar hepsi batıl bir insan da diyor ki Allah'ın mühendisi kitabı var mı? diyor ki mühendisi kitabı yok ama mühendisliğin içinde bir mana var bir şeyi güzel yapmak o zaman ona ne deriz evet Allah her şeyi en güzel yapandır ama mühendisi demek Hocam madem kursulardan bir ama sınırdan belli bir kitaplar bu arada verilmiştir bari Peygamberler icat ediliyor mesela bazı Allah vacibin vücut demişler Resulullah varlığı vacib olan Biliyor ki varlığı vacib olan diyeceğiniz Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle birisini söyle yani de ki mesela Rahman Rahman dediği zaman Allah Azze ve ya Rahman dediği zaman Allah Azze ve Celle hitap ediyor musun? Zaman edildiğini yanlış oluyor musun? E vaad edildi niye vaad edildi diyor yani olmuş vaad edildi mümkün vücud sahil illa Tartı özlerin böyle gibi alakalı hali çok var yani Alakalı çok var Cezar, Arap, Mesele bunlardan giriyorlar Diyorlar bunları inkar ederken kendileri bidat ortaya koyuyor Müslüman olan lafızlarına Allah bütün midir? sorusuna da bundan kalsın Bütünün nekli yok yani bütün bütün görünüyor Allah Bütün değil de görününce Bütün de değil de bütün kelimesi bütünler bile eğer senin bütünden kalsın Düşünden kastım dünyada gözle görülüyorsa Allah dünyada gözle görünmüyor demek Sağda bir güzel şey yok Allah'ın gözü görünmüyor Asker var, şeyler var İlk katlamanın üzerinde üzerine çıkıyor Orada bir ihtilaf yok sayılar Bu ayrılmıyor yani İbn Abbas Ayşe radiyallahu anh hiçbir ihtilaf şey Hiçbir ihtilaf şey O da dünyası da güzel bir ihtilaf O zaman da yok eğer bütünden kastımız yani ispatları bulmaz evet Allah o manada bütün verecek aynı güzel ispatları var bunlar hep bunu anlar hızlı geçiyorum bunu dördüncü sayı her ikinci sıfatı kapsar ama her sıfat dördüncü beşinci Nasıl bir kaydı? Allah Azze ve Celle'nin her bir sıfatı tasavvufun her ikinci kitabı tartılanlar tasavvufun sözleri yani kapsayacak bir şey şartiyat ve sonlu değil kesin örneğin en en bu en, en nedir? Allah'ın Allah'ın sıfatıdır ama Allah'ın en diğeri ismi var ya el yardım diyelim peki her ikinci kitabı delalet eder mi? evet rahmana rahmet metin metanet kuvvetin kudret şey tabirin kuvvet kudret şartlıkta olmak zorunda değil öyle şartlık yok Allah Azze ve Celle bir bunlara anlayılar Allah böyle ve Celle'nin her sıfatına bir kemal, kemal bir şey bunları da anlattık diğer bir kaydet Allah böyle ve Celle'nin sıfatları zatıyla ilgili olmak üzere ikiye ayrılır Şimdi, şimdi e, bir uyarılmadım bu noktada. Bir şüphe atmıştık ortaya. Neydi o şüphe? Bunlar dediler ki eğer siz Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır derseniz mesela itibar gibi bu sıfatlarda kemal olmak zorunda Allah bunu şey yapmaz lazım icma ediyor kemal olmak zorunda e peki Allah Azze ve Celle'nin yüzünü e, arşı yaratmadan önce üzerine istiva etmiş değil mi? E, arşı yarattı üzerine istiva etti bu istiva kemal her zaman Allah'ta bulunması gerekmiyor her zaman Allah'la bulunması gerekmiyor şey. şöyle bir denedik ehli sünnet ortaya kaydeyi koydu zatı kitapta ehli kitapta işte sizin bu söylediğiniz onlarlarının sizin bu söylediğiniz zatı kitapta ehli kitapta içindir bu insan için kemal kemale bakımını eksikliklerdir kelam konuşma konuşabilmek şemasız ve konuşmayana eski bir insan dedi özürlü de görmeyenler de peki ben 24 saat konuşsam Türkçe karşılığı ne düşünüyorsun? o zaman Allah Azze ve Celle alçı istiva ettiği zaman o onun için kemaldir etmediği zaman o onun için kemaldir anladın mı şimdi? bakın şimdi tabii şimdi ben cümle benim için kemal mı? cümle kemal yani e, izleyemezsem bu etkinlik söylemelerim lazım peki ben durmadan 24 saat bir hiç durmadan 24 saat bir benim için rahatsız durmadı rahatsız için namaz kılamış değil mi? namazın doğruları namazın doğruları o zaman bakın bunlar ne dediler Allah'ta anlı varsa yani kemaletin anlı bilmesi eksikliğe beraber biz de diyoruz ki Allah Azze'nin istivasının kemaliyeti istiva ettiği zaman kemaliyeti istiva ettiği zaman istivası kemal değildir yani istiva etmek kemal değildir şey düşünmemesi Allah'ın hakimini veriyorsun Allah'ın bütün yaptığı her şeyin hikmetli artık iktira etmediği zaman etmemesi hikmetli hikmetinden dolayı Et, ederse etmesi hikmetinden dolayı şu şey hakim için yeter diyorlar ben parça iktira etmekle Allah kemal kendini olmamıştır Allah kemal şöyle Allah azze ve celle iktira etmiyorken etmemesi kemaldir etme vakti geldiği zaman etmesi kemaldir Anladın mı? Ya o yüzden bir eklemle bir altında diye bir şey yok sonuç olmaz. Evet yani ikili ayırtılığının bir nakısa yoktur. Yoktur. O bir öyle nakısadan ziyade etmemesi onun için kemaldir. Çünkü başka isim var. Allah Resulü'nün istiva ettiği zaman gel gelseydi işte o zaman yani geldiği zaman Allah istiva etti o zaman onun için kemal ondan önce kemal değil onun için yok tamam mı? bu böyle işgal yok istiva noktasında işgal var bu hakim bilgilerim hakkında pek tarif olmaz da hikmet var o şeyin fiil mevzu edin bir şeyi yerli yerinde yapmak bir şeyi yerli yerine koymak çaya atlan ne koymuş? şeker koymuş sen ona bir tuz atsan onun içinde bir bölümdür onun içinde bir bölümdür çünkü bölüm ne cesim bıktır var şey. o şeyin fiil gayri mevzu edin bir şeyi olmaması gereken yere koymak bir bölümdür Şimdi bir insanı sen görmemen gerek, gerektiği an görüyorsan ne yaptın? Olmaması gereken bir şey yani. O zaman Allah Azze hakkı ismi var yani yaptığı her şey her şey Bunu anladık inşallah. O yüzden bunları bakın yani. Gönderiyi var. Yedinci kaydı. El kelam-ı el kelam-ı Vakta söylenecek şey, şey e, Vakta içinde söylenmek zorunda şey Yani sen insan ki Allah'ın zatı var ama sıfatları Neden sıfat veriyor? Sebep dersen mahlukatta veriyor O zaman Allah yok der Var mı dersen mahlukatta veriyorsun şey Çünkü mahlukatlar da var Yaratılmışlar da var sen ne dersin ya Allah'ın varlığı yaratılmışların varlığı gibi değil Peki Allah'ın varlığı ile yaratılmışların varlığı arasında ne bir fark var? fark var ama fark şöyle ne gibi fark var aklınıza geliyor birinci fark mesela bizim varlığımızın bir varlığımızın var Allah'ın yok varlığımızın bir sonu var Allah'ın yok değil mi? bakın şimdi Allah, Allah ebedidir biz ebedi miyiz? yok ebedi şimdi e, şey geldi misali bilat onu geldi dedi ki cennetlikler vakit olmayacak kalacak e, peki şimdi cennetliklerin batılıyla zaman batıya yazmaya başlar kim buluyor ya? bizim öğrenimiz var öğrenme güzel bir bak ama diyelim sadece batılı noktasıyla yani bizim hızdan tamam başlangıç noktasıyla doğru ve sadece batıya ele alalım sadece batıya Dolayısıyla bizim batılığın içine hızdan çıkmaları anlamadığımda Batıl kalırsan ama Allah'ın batıliyetine muhtaç düşmüş olur Her şeyde parlar yani O yüzden bunlar diyor bu anda bu hani Selahattin zekatını ağırla ya Değil mi? Ağırda bir sürü çeşit tane mahluklar var onlar batıl Değil mi? Mesela Allah cenneti yarattı Cehennemi yarattı Kıyamet olsa da Bize bir kıyamet olsa da Cennet cehennemine batıl mı? Onlar diyor o zaman cennet ve cehennem batıl kalmaması lazım diyorlar bazıları. neden çünkü karşı Allah'ın satını verdi diyorlar olur mu onu hani beka olması için ama o zaman her şeyde batıl tamam bunu anladık Şimdi kaydım والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر bir kısım sıfatla söylenecek şey diğer kısım sıfatlarda da söylenecek şey aynı. aynı olmak zorundadır şey, şey aynı şey söz konusu olmak zorundadır bu hangi sıfatla diyelim ki eşarelere eşareler diyorsun diyelim sıfatı kabul ederler diğerlerini inkar ederler bu dedilerimiz mutezilere tabi çok zor duruma düşüyorlar biliyor musun? tarihte mültezileye karşı en çok olan fırka ve diğerleri en çok olan fırka eşyalardır en çok onlar mücadele etmiştir ama gel, gel diyor ki mültezileye bu konuda çok düşmanlar mültezile diyor ya ya bizim gibi tek fırkamı reddedin ya da müşebbiheler bizim onların mantığıyla ya da müşebbiheler gibi kabul edin ne yapabilirsiniz kabul etmiyorsunuz kabul edin bu da bir şey öyle namaz yok ya ben şunu duymak istiyorum olmaz ki bu tamamlayacağım ya değil o yüzden diyor ki bu şunu kabul et ya da hepsini reddet ama ne dedim ki cemiye yani bu tabiri işte öyle dile geçiş varlığından söylüyorum yoksa hakiki manada değil de cemiye daha büyük eğer sabit hakiki cemiye bunlardan daha büyük tüm cemiyelerin aşırıları onlar diyorlar ki Allah ne ölüdür yani o diyor ki Allah ölü dersek ölülere benzetilir diri dersek dirilere benzetilir bu aslında cemliye bu kadar hem bu cemliye kıstırmış olduk hem de bunun eşarları oluşturmuş olduk yani e, eğer ikinde benzerlik müsemmadaki benzerlik hakikattaki benzerlik, de gerektiriyor diyorsanız o zaman bunlara söyleyin Allah diyor ben de diyeyim Allah ne diyor hayır sayın diyor efendim bizimki şey ne diyor yok vücud hayya minel meyyit yok vücud meyyite minel hayır ölüden gidelim birinden ölü çıkar bize ne dünyada Allah biri kendilerinden biri verdi onun biriliyle bizim biriliğimiz var ki ha, o yüzden bu cennete güldürüzdür Allah ne öldürür ne de diridir Şimdi ehl-i sünnet diyor ki mesela Şeyh Mustafa İbn-i Teymiye kurumu yere söyler Şeyh Mustafa İbn-i Teymiye diyor ki bunlara ben subhanallah büyük bir an diyor ki bunlara ya bir şey aynı anda ne ölü bir dil şey olur mu ya yani ne ölü bir dil şey olabilir ne ölü bir şey ya da bir dil şey ne bir olur mu canım bir şey aynı anda ne ölü ne de dil olabilir bir sözünü görmeyiz diyorlar ki duvar duvar ne ölüdür ne de dilidir bakın şimdi Bir Teymiye nereden yakalıyor İbn Teymiye biliyor ne bu zararı bunların hepsinden akıllı tabi bunlar ne diyorlar şimdi bunlar dediler ya bu duvar aklımıza koyun şimdi peki bunlar neden inkar ettiler ölümü veya değeri Allah'a sorumludur kimseye benzetmem adına peki neye benzemiş oldular Allah'ın yardım edilmesine de tarif etmiyor ya Ya Allah'ın alemin gözetine düşünmesi yok ne demek yok yok ne demek Peki mesela bunlar şeyi söylüyorlar diyorlar ki ee, Allah ne vardır ne yoktur kime söylüyorlar değil mi? Ee, eşyalarla mükemmelere karşı Dürüst olmayan yılanlar derse kimden varlıklara, aşırılara, yok derse yokluklara benzedir Peki bir şey hem var hem yok yani ne var ne yok bu neyin Türkçe'de buna bir isim bulabilir bir şey ne var ne yok bu ismi ne imkansızlık doğru mu o zaman bize söyledik o zaman siz Allah'a ne vereceksiniz anladın mı imkansızlıklara yani bir isim imkansızlık o sonuçta sen Allah'a böyle dediğin an bir imkansızlık verdin o zaman bize şey verin çünkü onlar diyorlar ki ne var ne de yok. Bilgilerin yoğunluğu da sen itibar alırsan insansızlığı da ne yap? İtibar al. İbni Teymi neden bu aklı münakaşalara giriyor? Bunda böyle bir şey yok ki sahabelerin zamanında böyle bir şey yok. İbni Teymi tüm şunu anlatmak için bunlar O Yoksa Selef'in emrinde böyle bir şey yok. Selef ispat eder iman eder. Sırf bunlara şeyi beyan etme adına İbni Teymi'nin her zaman ortaya koyduğu bir şey vardır. İddia vardır sizin aklı olarak görebildiğinizin hepsinin ortaya kim atabiliyor? İşte derim. Bunu ortaya koymak istiyorum. Ölümlülmüş, duvar üzerine bir doğmamış demek. Şimdi duvar ölümlülmüş, duvar üstünde bir doğmamış demek. Cevabı da yapalım. yine çok daha güzel bir şey söyledi hani bunlar dedi ya bir şey ne ölü ne diri sebap bunlar öyle ne ölü ne diri böyle bir şey olabilir mi ya bu yeni yeni bunlar olabilir dedi ne dedi dua İbn Yeni diyor hayır dua bile bunlarda ölüdür neden Allah dedi bir toprağa yağmur yağdırdı bir etikten toprak ölüdür demek dansızlar ölüdür diyor o zaman bu örnek olmadı diyor Allah onların kutlarına ne dedi dua ne dedi bunlara yaptıkları ne? Ölü bir dua O zaman dua ölü bize olmuyor Bu kadar cahiller bir ismi Bu dua cahil O yüzden görmüyor musun ki Allah yağmuru indirinde ölü toprağını söylüyor Anladın mı? Şimdi eski bir kayda kaldı mı? Yüzde de bir şey var mı? Benim irade kendine bakar çoğun Öyle değil mi? Ama değişik kaydağı var Evet bugün e, son kaydımız yok İnşallah bugün bunun önünden bahsettik Değil mi? Şimdi bu aslında belki 3-4 kaydaya bölünebilir ama kaydı içinde kaydı ediyoruz tek kayda da almamız lazım dördüncü kaydı kitap ve sünnette sabit olan kitapların manası bakın manası bizim için malumdur hakikati üzere edilir hakikati üzere ne yapılır? tesir edilir kesinlikle mecaziyet mecazlık diye bir şey söz konusu değildir çelik niyeti ise meşhurdur Şimdi bazılarının dediği gibi tekbir olayı yok. Bakın arkadaşlar ne kadar günümüzde samimi olup istifatta bazı noktalarda evli sünnete mukarebe eden insanlar çıkmış, alimler çıkmış mesela Hücan Hacer Hücan Hacer Diyorlar ki ya öyle gideceksin ya da selefin mezhebine gideceksin ama selefin mezhebini bizim gibi anlamıyorlar. Tatbik diyorlar selefin mezhebine. Ne demek tatbik? Şimdi şöyle bir sorun şey, şey yapacağım şu kelimenin karşılığını bulalım bunu bilen var mı benim anlamda ama bu hangi dil ben bilmiyorum din, din, din kelime de değil sadece aklıma geldi şey a, r, m, l, o, o kelimelerini t harflerini bir araya getirdiğim bir kelime oldu diyorlar ki işte e, yok efendim yok ya da biz el diyoruz ya ya da, ya da biz şimdi el diyoruz ya onlar diyorlar ki yok öyle yani ya el gel diyoruz manasına, manasına değinmiyoruz Allah'ın yeri var gel eldir diyoruz yok yok yok istiva istiva Ne yok istiva istiva ne bilmiyoruz şimdi bu manası ama ne diyoruz manası bizim için de üstü olmak ama üstü olduğunu nasıl bizim için meşhurdur benim sandalyenin üzerindeki şu üstü olmak üstü olma durumu keyfiyeti meşhur mu size şey değil belli ama üstü olmanın manası mana olarak belli mi? belli Allah Azze ve Celle'nin istilasının manası belli istilası insan ülkenin Allah'ın istilasının manası yani üstünde olmak onlar üstünde olması diyemeyiz diyorlar istilas diyorlar böyle kafana göre bir kelime kalmış bir dilde olmayan nasıl onun manası belli değil lafı ortada da manası belli değil aynı şekilde Kur'an'da yer kelimesi var istivar kelimesi var müdür kelimesi var çalışmalarda ama manası belli değil o yüzden bunu sebeben istediyorlar diğer kelimenin de bunu budur sebep hiç bunların manasını anlamamış o yüzden ya çevirir ya da tatlıyı sebebiyorlar mutfabıyla dediğimiz bu mutfabıyla sebebiyorlar İbn-i Teymiye diyor ki bu insan muhakkıları, tahsil ehli müdaşerleri yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal edenin müdaşerleri yoksa mutavlı da bulunur manasını boşaltanın zulmü müdaşerleri manasını boşaltanın zulmü müdaşerleri neden? Allah afet konuşmuş olur Allah'ın kelamı yok adam Allah bu kelime söyledi üç boş mana değerli değil Aynı buna geldi o yüzden mesela bunların kullu kullu e, كل لفظ أوهم التشبيه أو يرد أو أو يرد وهم تنبيه İşte bu eşarilerin din adımıdır akirede. Cezayet-i Tebir'e bakarsınız diyorsunuz onların akirede. Diyor, diyor ki kulli, kulli lafzin her zillatı yani Kur'an ve sünnette gelen bildiğin kararlarla ne zaman teşbih sana teşbihin yandırıyorsa teşbihde evvilhu ya onu tevhid et ev tevhidhu ya da onu tevhid et yani içini boşalt ve tenzih Allah'tan tenzih affediyoruz Allah'tan zorlaşıyor diyorlar ki senin nezeridir o yüzden o yüzden diyoruz ki bu dördüncü kaydının altında bazılarının dediği gibi şerefin nezeri terörü manası belli şimdi bunlar sebeplerken kimi taktırıyorlar bu sahabe tabi tabi tabi bakalım bunlara İmam Malik ne diyor el istiva mana bunlar gibi nefri mi diyor mana iki blok mu ne dedi malum yani her şeyin yarında kullanıyor malum bu Böyle kelime yapıp bulursunuz. Bu çok kadar basit demek kelime yazılı bulunmuş. Bu kadar basit. İşte bunlar çeşitli lafızlar kullanırlar. Veya söyle demiş ki emredi haşemerca bu isim sıfatları geldiği gibi geçiştirdi diyelim bir lafız var söylese. Onlar bu lafızları geri getirerek diyorlar. Bakın sebebini mevlete sebebi. Hakikaten selefin mütevatir olarak şu lafızlar var. Emredi haşemerca bilat edilmiş. Keyifsiz bir şekilde geldiği gibi geçiştirin anlamları. Şimdi vakıflar neyle gelir bu? Manasıyla gelir değil mi? İki dört mü gelir vakıflar? Neyse o zaman geldiği gibi geçiştirmenin manasını kabul etmekle beraber ancak gerçekleşir. Şimdi ben bu kadar diyorum. Ona bakarsan o kadar çok isim kitapla alakalı olmayan hadisler var ki onlar hakkında da diyorlar bu hadisleri geldiği gibi geçiyor. Demek ki bunların manası anladığı şeylerin tepkisi değilmiş. Yani ne olduğu gibi alın demek tamam o yüzden benim mesele bu değil şimdi e, buraya dikkat edelim inşallah çünkü artık kaydının takdiratına gideceğiz kaydının takdiratına gideceğimiz için e, tabi bunlarda birçok örnek vereceğiz mesele inşallah bir şey. şimdi dediğim gibi benim bugüne kadar şehirlerden anladığım, ders halkalarından anladığım selefin mevcudinden kitaplarından anladığım kadarıyla iki kitap bağında fıkredilmesi gereken ispatlanması gereken en önemli en can alıcı olay birazdan anlatacağım bu bir kayda adı o yüzden inşallah buraya dikkat edin şimdi kardeşler Gazi adı hariç çünkü ondan tanıştık Gazi adı hariç ortaya diğer bölümde şunu söyleyeyim bütün sıfatlarda tevhide gitmenin hükmü nedir? muhaliflerin anladığı manada tevhide hükmü nedir? bütün sıfatlarda tevhide yapmanın hükmü nedir? muhaliflere göre olmuştur yok bize göre nedir hükmü? çünkü bir daha söyleyeyim bu tevhidin bir şey küfür yani küfür bidat yani peki o zaman şunu hep beraber kabul ediyor bütün sıfatlarda demek mecaz yok sıfatlarda ne yok? Mecal yok. Çünkü tevhidin diğer bir manası mecal. Aslında ilmi takdir edildiği zaman tevhidle mecal eş anlamlıdır. Tevhidle mecal eş anlamlıdır. O zaman bütün sıfatlarda mecal yok. Buraya kadar istifat edilir. O zaman hep hakikat üzerine deriz. Peki Allah Azze ve Celle'nin yani hakikat üzerine dedik ya peki Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak eli var mı? Var ama hakikaten ne olduğunu bilmiyoruz ona göre onun istiyorsa hakiki peki Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak ilmi var mı? var hakiki olarak kelamı var mı? var ancak nasıl ki ilmi bizim ilmimiz gibi görmesi bizim görmemiz gibi dünyası bizim dünyamız gibi değilse öyle de bizim elimiz gibi bilemedik bunu anladıktan sonra diyoruz ki bütün bu gelen kelimeler ve bu kelimelerin kelimelerin yani iltifatları anlatan kısmına Kur'an ve sünnette gelen bu kelimeler ve bu kelimeleri delalet ettiği lafızlar siyah ve sıfatta ancak ele alınır yani cümle içinde ele alınır tek başına kelimeyi çıkarıp ele alınır mesela e, ortaya soru yapıyor ilim Gazi Adem Aleyhisselam ilim mahluk mudur? yaratılmış mı değil? Evet. başka Hayır yani var mı? Hayır ya Allah bilir. İlim yaratılmış mıdır? Evet doğru. Şimdi peki şey Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Evet bu Allah'ın yaratılmıştır. Allah'ın ilmi insanların Efendim insan ve Allah bir ayrıdır. O zaman herkes başına olmuyor. Dünyada kullanılır. Diyeceksin ki ilimden kastın. İlimden kastın. İlimden kastın Allah'ın ilmi ise Allah'ın ilmi yaratılmış değildir ama ilimden kalktın bizim ilimizde bizim ilimimiz yaratılmıştır yani biz bebekken yok ilimimiz veya doğmamışken yok ilimimiz Yok bir şeyler öğrendik değil mi? o zaman sizin mahluk müdürün cevabı yoktur çünkü neden? bir plakta kullanmıyorsun şu cümlede fayda veren fayda ifade eden bir cümlede kullanmıyorsun şimdi el mahluk mudur? evet şey soracağım kimin eli Allah'ın eli ise mahluk değildir bizim elimiz de mahluk buraya anladı şimdi o zaman bizim mahluktur dese bir insan mutlak olarak hücrette şey bu küfürdür değil de değil küfür çünkü ilim mahluk diyor dese bunun için Allah'ın elini belirliyor insanların elini belirliyor mahluk değildir dese tamam Allah hakkını isabet ediyor. Bizim bizim hakkımızı isabet etmez. Bizim ilmimiz mahluk yine çıkıyor. O zaman burada ne yapacağız? Tatlıya gideceğiz. O zaman fiyat kibarının önemini anladın mı? Yani fiyat kibar meramı belli etmek ve fıkh edilmesi istenen cümlede kullanmak. Fiyat kibar olayı. Şimdi bunu anladık. İlerliyoruz. Ne zaman ki ümmette müfredatlar yani bu kelimeler var ya mesela ilim, el, istiraf hepsine ele alındı ne zaman ki siyah sibattan koparıldı yani cümlede kullanılmaktan koparıldı o zaman işte kavrup olan ne ortaya çıkıyor kavrup olan ne ortaya çıkıyor şimdi bakın arkadaşlar bütün sıfatlar hakkındaki lafızlara üç yönlü bakacağız bütün sıfatlar hakkında gelen lafızlara biz üç yönlü bakacağız üç yönlü bir Allah veya mahlukat ile kayıtlanmadan ele almak yani Allah'ın eli veya mahlukatın eli şeklinde kayıtlanmıyoruz tek başına o el kelimesini ne yapıyoruz ele alıyoruz Mesela ayet büyük tutmak gibi ilim büyük tutmak gibi Kur'an'da ve sünnette böyle bir nas olabiliyor Minantın başına bir kelime bir ayet bir hadis biliyor musunuz? Yani böyle bir kelimeden bahsetmiş yapmış tutmuş demiş ki ey demiş tutmuş veya insanlar demiş tutmuş hepsi neyde geliyor bize cümle cümlelerde geliyor evet, değil mi? o zaman Kur'an'da ve sünnette böyle bir şey yok çünkü Kur'an'daki veya sünnetteki lafızlar bize mana olarak fayda veren cümleler olarak gelmiştir tek bir kelime olarak tek bir müfredat olarak müfredat olarak gelmiştir bunu anladık şimdi İbn-i Mali'nin de elpiyede dediği gibi mesela İbn-i Mali Arap Edebiyatında halidir mesela ne der evliyetinde selamuna lafzun mutidun kesatin lafzun mutidun bunna harfun ilkelim vahidudu sünnetin vel kavyan ve sünnetin biha selamun kavyan devam eder böyle der kelam kıdır Arapçada fayda veren bir şeydir sonradan fayda veren bir şeydir yani şimdi ben ev deyip tutsam desem ki mesela camdan bakıyorum arkadaşlar sesini bana bakarsın, tutsam ne dersin ya bu deli mi? cümle değil arkadaşlar dedi ama desem ki arkadaşlar aşağıdan adam öldü bu cümle fayda veriyor mu manada? veriyor ama ey arkadaşlar deyip tutsam fayda vermez o yüzden Arapça ve kelam ancak nedir? Hani fayda veren şeyler e, Allah Azze bize hitap ettiği ayetler yedi kapıların bize beyan ettiği lafızlar sadece veren olarak gelmemiş mi? yani o zaman bu kelimeleri ne yapacağız? bir şey yani ele almayacak bir şey tamam mı? tek başına ele almayacak o zaman birincisi kelimelerin tek başına gelmesi Kur'an metininde öyle bir örnek yok İkincisinin Allah'a izafe olarak gelmesi. Bir kelime düşünün mesela el. Diyorsun ki Allah'ın eli. Bakın Allah'a izafe edildi. O zaman kime göre veya kazanılır? El manası Allah'a göre. Mahlukatı üçüncü olarak da mahlukatı izafe olarak gelmiş. Yaratılmışlar. Diyorsun ki Ahmet'in eli. Diyorsun ki Sümeyye'nin eli. Diyorsun ki Yılmaz'ın eli, Gazi'nin eli, belki Gazi abinin dört parmağı var olabilir. Sakatlığından dolayı. Değil mi? Bak aynı olmadı öyle. Mahlukatı öyle ne? Sakatlık olabilir. Filin eli, aklın eli, hüccet sahibi. Tamam Bu bir şekilde ele alınır. Şimdi birisine e, bir soru soracağım. Şimdi Allah'ın rast diye yani baş dediğimiz olarak böyle bir sıfatı gelmemiş şimdi baş ne demek kim anlatacak bir, birisi anlatmaya çalışın baş baş ne demek birisi anlatmaya çalışın yani böyle biraz daha böyle anlatmaya çalışayım altın anlatmaya çalışayım özellikle altın olan peki aklı olan kulağı olan gözü olan daha mı gözü var mı şey daha başının gözü var mı aklı kulağı olmadı bak tek başına hiçbir şey fark etmez hadi ben bir şeyin dağın başına anlatmaya hepiniz anlatıyorum e, bir şeyin sen diyorsun ki ee, o da olmaz o zaman başlıyorum o zaman müfredatlar tek şey başına ele alınmaz o müfredatlar içinde izafe edersen ona göre ziyaretlerim odanın başı ayrı, dağın başı ayrı, yılmazın başı ayrı, dilin başı ayrı, kalemin başı ayrı o zaman müfredatlar ne? tek başına hiçbir zaman ele alınmaz o yüzden bütün bunların söylediği sen el dersen Allah'ın eline gelir. hayır vücudu vardır dersen yaratılışları göstermemedir hep batıl olmuş olur çünkü neden vücudun fakültesinin yükleri kime iddia edilirse ihyana göre değerlendir onun özelliklerini alır ona göre değerlendir bir insana desen ki evi tarif et dese ki ev beş parmaklıdır diyeceğiz ki böyle bir malik olmak yoksa Allah'ın cevabının beş parmağı demek ki illa elin beş parmağı olacak diye bir şey söz konusu ya bırakın cevabın eli bile beş parmak olmak zorundayız mesela benim şimdi bu parmaklarımı kopartalar benim bu parmaklarımı keselim buna hala el dedim mi arkadaşlar evet e benim eli nasıl tarif etmiş ki parmakları olan e bu parmakları bir el diyor demek elin tarifi illa parmaklar olacak diye ki o zaman arkadaşlar demek ki kime nispet edilse ona göre değer tamam, tamam bunu anladım şimdi meseleye birçok yönlü örnek verilir mesela istiva gibi istiva mevzusu Bunlar beğenir, bunun tatlili beğenir. Şimdi muhalifler de bize ne diyor? Ya şimdi işte istiva Allah istiva etsin diyorsunuz alıyorsunuz ama istivanın 15, 16, 20, 20, bilmem kaç tane hep manası var biz de diyoruz ki evet istivanın manası var biz size bu noktada muvaffak ediyoruz tartışılmıyoruz istivanın birden fazla manası var İstiranın manalarından bir tanesi bu üstü olan. Bir üstü olmaya alıyoruz. Onlar diyor ki 21 manası diyelim mesela. Şimdi etilat var. 21 manası var diyelim mesela. Diyorlar ki niye birini alıp da diğer birini terk ediyorsunuz? E şimdi hakikaten bunu şüphe ediyoruz. Ama açık olabilir yani şüphe gibi görünüyor İstivanın 21 manası var sen bir tanesini alıyorsun ben giderim Allah atın üzerinde pişti bir anlarım İstivanın manası pişti mesela Allah atın üzerinde pişti anlarım yani. nasıl yapacak şimdi bak istivayı Kur'an'da önce inceleyelim Kur'an'da bir çok istiva gelmiş şunu inceleyelim olay çözülmüş şimdi istiva Arap dilinde iki şekilde gelir arkadaşlar ya mutlak ya mukayyet şimdi mutlaktan kastımız ne? Şimdi istiva İstiva İstiva Biz ne diyoruz buna? İşte olmak Şimdi istiva kelimesi mutlak olarak gelmesi nedir? Yani düşünün ki bunun önünde ve arkasında daha başka kelimeler de var. Bundan da bir cümlede gelmiş buna bağlı yani istiva kelimesine bağlı herhangi bir şey yok bu cümlede yani e, bir sürü kelimeler var ama istivaya bağlı bir şey yok diyelim şimdi buna örnek verelim ne demek bunu anlayalım diyelim şimdi kasa 14 bakın arkadaşlar kasa 14'te ne diyor وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا bakın şimdi diyor ki İki defa kelimesi geçti değil mi? Arapçada bakın Basma yukarıda velenna belaga ekubbehu vettala Ateynahu hukmen ve ilme Kıvamına gelip olgunlaşın ve pişince yani ergenliğe falan gelince biz ona hüküm verdik ve ilim verdik Bakın işte ona kelimesi geçti mi? İstilaya burada ne için verdim Musa Aleyhisselam için? Pişkin, pişkin, olgunlaşma Tamam Bakın o zaman demek istiva kelimesinin manalarından bir tanesi neymiş? Olgunlaşma Şimdi o zaman yani burada istimanın manası diğer eş anlamlı içinde rezil kemule ve temme demektir bu beyzi var. Yani kemale ermek, tamamlanmak, olgunlaşmak. Tamam O zaman Kur'an'da bir manası var. Şimdi bakın o zaman bir yerde Kur'an'da veya sünnette istiva kelimesi geçiyor. İstivaya bağlı bir harf yoksa önünde mesela bir harf yoksa istiva ne manaya geliyormuş? Olgunlaşmak. Bu istiva başına geldi. Cümle içinde ama bir bağlantısı yok. Şimdi anlayacaksın inşallah bu Mukayyet bile gelecek Bu mutlak olarak yalnız. Mutlaktan farklı neydi? Ona bağlı bir şey yok. Şimdi bu de Kur'an'da istiva kelimesi geçer. İstiva. Ama önünde de şöyle bir ala harfi olur. Mala. Tamam mı? Ala. Ya ila olur. İstiva ile beraber. Şöyle ila. Şöyle olur. Türkiye'de bağlantılar var şey yani iyice yani böyle diyor olmuş evet kayıtlanmış yani tamam veya beraberlik imamatıyla bağlantılar İstemade önünde şöyle istemade sonra bağlantılar şu şey, kayıtlanmış hali çeşitli hatlarla kayıtlanmış şimdi Kur'an'da bunlara örnek verilmiş şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Yüksekler ruh alâ cüzur diyor bakın tesevu bir defa gelmiş tesevu ala cüzur cüzur ne diyor hayvanları hayvanlardan dinlediğiniz şeyler şeyleri var etmişti bu ayetlerin önünde var ta ki onların sırtlarına sırtların üzerinde Allah'ın dinletin şimdi burada istiva gelmiş tarihçiyle var mı istiva gelmiş bununla gelmiş bakın ayet kısmındayım tesevu ala istiva neyle gelmiş burada? ala ile gelmiş istiva ala ile gelmiş Mevlam Türkçe tarihinin hep güçlü olanları Şimdi bunu anladık Lektelet alel cümle Cemil vücudu dağının üzerine bakın yine ala ile geldi demek ki isteva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman cümle şey olmamıyor cümleden başka hiçbir manası yok hiçbir manası yok hiçbir manası yok Şimdi bu bab ileride kullanılmış bu çeşitli manalara geliyor Kitabında farklı var oraya girmeyeceğim Ama kıyıs kaldık mı Kur'an'da İstivayı birçok yerde görüyoruz ki ala ile kullanılmış hep fazla üstüne tamam Şimdi bakalım Allah'ın istiva ile alakalı ayetinde ne gelmiş Şimdi bazı insanların dediği gibi aklanda bir mana var, bir mana var, karmadan bir not var Cahil insan anlamıştır, böyle hepsi cehalet meselesi hepsi ziyaret meselesi Allah muhafız olduğu ifade eden ziyaret olan bu arada bin tane manası var hangisini takip edin ben böyle güzelim çok nadir bir iki yerde buluyoruz bölümde bulduk bilmem ne onun dışında var mı? Allah'ın Alem ama ama beşi şey yok ama Rahman Aşkı var Alem Arşın İstiva Rahman Aşkı İstiva İstiva mı? Adam mı? diyor ki hadi bize Arap dilinden bir tane örnek getirin onun için Arap şimdi Arap bir dilinde hüccet nedir şiirler cahiliye şiirleri hiç bozulmamış bir tane şiir getiriyor hadi teva düşbün alel iraki ve gayet ölçün ve zemin mikrati bunu aktar diye bir ismen nispet ediyorlar zamanlar İslam'da kimse bulamazlar yarın aktar ve şair ondan beri getiriyorlar bir olduktan sonra zaten cariye şeyinden bahsediyor Burutyan olsan olur, şey olsan olur İyi de hakların divanı var onda da yok Olsa Hristiyan ama yok yine Hakların divanı var, bir divan yazmış o divanında da yok Senelik olarak hiçbir şey Uygun yoksun oldu, ölüyorum Yani o kadar Arap dilinde Şimdi burada ne demek o şiir önce? Kat isteva bişbun alel irakı Bakın şimdi Kat isteva bişbun alel irakı İstava Bişrun alel ilah Beşir, Bişir diye birisi var Bunu daha diyor istila etti Bunu daha ne yaptı? Eve geçirdi Arapçasında aynı kelimeler var İstava ne kadar? Türkçe karşılığı ele getirmek Bak bunlar istiva alayla kullanılmış Türkçe karşılığı ele getirmek o zaman diyorlar demek ki Allah arşı ele geçirmiş oldu. Ya diyor ki iyi de yeri göğü yarattı. Elinde değil de sonra arşa istiva sonra ele mi geçirdi? Ya bu da bir galip değil mi? Yani ha, bu sefer giriyorlar yaklaşık orta sınırına bilmem bu demek öteki sınırına bilmem hepsi sahtada. Dille bütün üçte Suriye'ye kaideler ters mevzuda ters Allah Allah yaşıyor. Bunu anladık buraya kadar. Çok iyi Bakın yani insan Arap çözülmektedir üç Arap çözülmektedir bir kaptı dinlendiği zaman bunlar anlatılacak mı? yeter ki bunlar örneklendirilsin üzerine tezgirle bakılsın bunlar anlatılıyor inşallah üçüncü kelime tamam mı inşallah diğer yeter örneklenme gelir var ile kullanmış hala ile ilahi ile kullanmış ne manalara gelir vesaire kimliklere ile sana uygun çağırır evet bunlar zaten böyle şey uydurmakla, şiir uydurmakla çok mesela bu diyor ki Allah'ın kelamı var değil mi? E bunlar şu aktardan bizi arıyorlarsa Subhanallah şimdi bize diyor Allah'ın kelamı var onlar diyorlar ki mesela eşariler ne der? kelamı dinesidir der nefsi bir kelam yani ses ve hak yoktur der hatta Allah Azze ve Celle'nin kelamı ses ve haktır kesin bir kesin celen demez aklımıza gönderir demez ama ses ve haktır çünkü kelamın bir manası var o da ses ve haklı olmayan bir şey kelam denmez olarak diyor ebeden ancak mukayyet yapılığıyla bir en büyük mukayyet kılmakla nefesler alan ama kelam hiçbir zaman kelam hiçbir zaman ses ve asla olmadığı zaman ona kelam denmez kelamı sadece neden? neden olmuşsun? mesela Allah sizin de içinizden konuştuklarınızda ne? sorunu tutmaz şimdi şimdi ümmet icma etmemiştir en en en bir insan namazda <laughs> konuşursa namazı bozuyor yani çok da zor zor konuşmuşum diyor ama dünya kelamı derim bozulmamış mıdır? kelam eğer işte, işte olarak da kelam derseydi herkesin namazı bozulur herkes için demek ki mesela asılmadığın kelam olmuyor anladın bunlar diyor yok olur mu Arap dilinde bizim e, şeyimiz var şiirimiz, şiirimiz var yine İnnen kelam ile tutku adına innema cüelen insanu aleyhi ve adına إن الكلام لفي الفؤاد وإن إن الكلام لفي الفؤاد كلام أخلاق خاطر بيشتغل شيئا وإنما عند جعل اللسان على الفؤاد دليلا هذا دليل kalbi ona delil olsun diye kullanılmıştır yoksa kelam aslında kastedilir de aktarına bunların işine geliyor neden? çünkü Musa şey insan kim? Allah'ın kelamı da bak işte işlerine geliyor bak lan yarın durumlar aktar durumları yiyin dedi yani durumlar şimdi aslında ünlü boyutu şu andan itibaren çünkü şimdi bir mana, manaydı bize ispat ettik Allah Azze ve Celle bütün sıfatlarında ne? Mezar diyor yani biz daha ileri gideriz onun yolu nereye gitmeyi ona meşhur mezar meselesine bakalım zamana göre daha öteye gidiyoruz diyoruz ki ne Arap dil edebiyatından ne Kur'an'da ne Sünnet'te hatta ne de Arap dil edebiyatında mezar yok mezar sağlıyoruz hep bizim anladığımız manada sağlık kelimesi atmaya sağlık hatta atmak diyor şimdi Madem ki hepsi hakiki Peki Allah hakiki olarak bizimle beraber mi? Şimdi evet hakiki olarak bizimle beraber Allah Hakiki olarak Mesela diyorsun ki Hel Allah da zevcetekin Pardon Hel Allah da zevcetekin Sen karını boşadın mı? La hayır Zevceti karım Mai benimle beraber zaman yana olmaya gerektirdi mi? Ne? Nikahın altında. Çünkü o zaman ne illa böyle olmaya gerektirmiyor. Allah ile beraber olan bir böyle. Bakın nasıl yazıyor bu. Burayı bir şey tutmak Şimdi bakın beraberlik. Allah bizde hakiki olarak beraber bizim arkadaşlar nikah diye bir şey yok Allah böyle benim kendisinin dikkat her şey hakiki işte bu bakları böyle boş verilmiş bunlar müşkiler yani biz evli sünnet muvafık değil bunun böyle düşünmemesi lazım evet Allah hakiki olarak bizimle beraber hamurla beraber anladın mı? ne demek hamurla beraber yaptığınız gibi bana da bunu dinlemeyin şimdi bakın bunların şüpheleri diyorlar ki yoluna ma'akum eyne ma'akum nerede olursanız o sizle beraberdir nerede olursanız o sizle beraberdir bu ayet için diyor ki biz ne diyoruz ilmiyle beraberdir yani diyoruz onlar değil mi muhalifler bize bu ayeti getirdikten diyor ki kardeş ilmiyle beraberdir ne diyorlar bize Güzel bir tevil yaptınız o zaman hangi tevil yaptınız? Diyor ki hayır tevil değil. Tevil bazı küfür ya. Şimdi en önemli nokta. İşte en önemli eksik bırakılan nokta burası. Tabi sorular hiç şey bitmiyor. Bakın tevil nedir? Tevil nedir? Sabaha kadar mukayetle tartışıyoruz. Tevil yaptım yapmadım, yaptım yapmadım, yaptım yapmadım. Ya yapmadım kabul edelim, gel bana bir kıyafet olur mu ya? Ben sana daha bir derden, sen bana bir kıyafet İcra tutan tevhid nedir? Ortaya hiçbir şey kalmasın Tevhid nedir? E, tevhid, tevhid onların anladığı manada tevhidini Onlar çünkü kendi anladıkları manada bu tevhidi Tevhid İttibahil aması işte mesela işte güvenin zarakatına bakın Ebu Ma'ali güvenin Ne bileyim hatta İbn-i Sudan'ın telef halinden müzenzem tevhidine bakın bunlar katacılığı içerisinde bakın mana olarak hep şunu istiyorlar şey, bakın hepimizden şunu istiyorum kardeşler Allah ben bilmiyorum yapmıyorum ama bu evli sünneti savunma adına en önemli nokta burası bu hep mutlulukların en azından Türkçe'nin ve Arapça'ya meyde olanlar öğrenenler veya bilen filanlar Arap toplumunu katacılar ihtimal vâzıfı ile ihtimal-i merzufu bir karinetin yaktarimidir kelimeyi asıl olan manasından kadar tabirle söyleyeceğim böyle bir Allah tabirle anlatmışım asıl olan manasından çoğulmak şey, şey, çoğulmak yani bunlara göre ne anın asıl manası ne bir beraberliği budur yan yana ben de ilmiyle beraberliği dediğim için kıvırdım o zaman sevgi yapmış olurum anladın mı? yani tatullah lafı takip edilen manasından yani asıl manasından diğer bir tabirle uzak olan manasına hamletmek uzak olan manasına hamletmek gerekir şimdi onlara göre ne anın asıl manası neymiş yan yana olmak sen onu demediğin an tevhide gitmiş olur biz onu demiyoruz da Allah'ın birbirine yan yana beraber demiyoruz ya o ayet için uzak o zaman siz tevhide düşmüş bu da aklınızda tamam veya diğer bir tabiri mezah nedir? El-Lahdun Mustahmeri Fi gayri ma bu bi aleyh diyorlar ki bir kelime önce Arapçada konulmuştur ortaya konulmuştur asıl bir mana ifade etsin diye sonradan ileriki dönemlerde o kelimenin başka manaları o kelimeye başka manalar verilmişler ilk manasının hakikat diğer manaları ne oluyor? mesela, mesela yet kelimesi yet kelimesi nedir? diyorlar yet kelimesi el demek bu işte bu el Arap ileriki dönemlerde yet kelimesine kudret manasını belirlemişler kudret manasını belirlemişler diyorlar ki asıl manası budur kuvvet ve kudret nedir? Mezardır. Anladın mı? Asıl kurulduğu mananın dışında kullanılmaktır mezar. Şimdi bunları asıl aklındarsın inşallah. Şurada. Bunlar ne dediler bize? Şirk nerede olursanız Allah size beraberdir, bizleriz, ilmiyle beraberdir. Onlar bir o zaman sevgiyle Çünkü beraberliğin akıl manası budur. Şimdi bu akıl manasından çıktı uzak olan manaya gitmek haklı olmayan manayı ele almak şimdi görüyoruz ki bakın Ma'a kelimesi beraberlik ifade edenler bu na'dır na'dır beraberlik beraberlik şimdi bakın arkadaşlar Türkçe mantık ölçüyoruz bir insana söylesen beraberlik ne demek? kim tarif edebilir Beraberliği? birlikte olmak Aynı ana durmam. Aynı ana durmam. Bakın dedik yine cümlede tek başına bir beraber ne yapılmaz? Evet, ayrılmaz. Beraber, şimdi beraberlik yan yana durmak değil, değil mi? Ben diyorum ki ben bu konuda seninle beraberim. Telefonla konuşuyoruz, yani mi? Evlenip beraberlik kullanmaya gerek yok. Görüştüğünde duruyorsun kendini güzelliğini boşalın mı? Arap'ta Arap'ta Arap'ın onun özellik kendini Her iki helal Allah da zevcet eden sen eşini boşadın mı da Hayır. Zevcedil ma'in. Eşinden ne oluyoruz beraber? Nerede racülün ma'hul Bu adam var ya onunla beraber kral da onunla beraber. Yani ne? Onlar Allah'a dikkat edin. Bak beraber kullandım. Hani yan yana olmaya gerek yok değil mi? Diyor ki yürüyorum kalbi bununla beraber yürüyorum. Doğru mu? Ee, Arap dilinde. Yatıyoruz ve kanarı ma'in. Biz yürüyoruz. Ayrı yani üstte olmakla beraber bize beraber Üstte olduğu halde bize beraber Mahlukatta bile bu mümkünse Allah'ta da mümkün O zaman diyor ki size buna anın manasının yan yana olma, olduğunu söyleyen kim? Yan yana manası da var Boşanmayla alakalı manası da var Görüşte bir olma manası da var Zuhar da var Diyorlar ki kuma hulida ma'an bu ikisi beraber doğru yani neyde beraberdir bu zamanda beraberdir doğru mu? bak beraberliği kullanmış bu böyle beraberlik ya diyorsun senin oğlun Ahmet'in oğlu ve ne beraber doğrular yani ne zamanda illa böyle mi hani e, aynı anadan doğrular değil o senin çocuğun onun çocuğu beraber doğrular yani zamanda bir şey var ha o zaman ma'a me'ana demek mutlak mutlaka ve mutlaka mutlak olarak beraberlik demek yani kayıtlanmamış mutlak olarak beraberliğin şu manası var ya bu için manası buraya bakın kayıtlandığı zaman kullanıldığı bir yere göre değer kullanmış kullanıldığı yere göre tamam değer kazanır bazen iç içe bilmeyi ifade eder dersin ki ee, mesela örnekleri şey verelim en baştan her sallak da zevcefesi eşini götürmeyin diyorsun ki la zevcefin hayır hayır eşim benle beraber ne manada beraber nikah akdinde nikah akdinde ben hala beraber yoksa şu an eşin yanında değil evinde ama sen arkadaşı muhabbet ediyorsun nikah eşim benle beraber yani daha beraber dersin yani beraber çıkıyor değil mi mesela halbuki dersi aynı zamanda beraber çıkmaya kalkıyoruz yan yana değil Görüyor Diyorsun ki ana ma'amen yatırır bir kere. Ben bu konuda böyle diyenle beraberim. Yani ne? Fikirde. Bak yan yana olmaya gerek yok diyor. Peki, kuma iddiayı na'am. Onlar şu odada beraberler. Yan yana olmaya gerekir mi? Evet gerekir. Yani demek ki bazen gerekiyor, bazen gerekiyor. Bir küçük kullanıcıları var. Tamam mı? Diyorsun ki mesela bu iddiayı na'am beraber diyorlar bazı lafzahaneye bakın bunlar hep bir bir diyor ya ama bize kaynak bazı lafzahane diyor ki ne anladık ki manaları var kullanıldığı dünya silahına göre değerlendir şimdi öyle yani şey şey denilmiyor ya e, cümledeki kısım tıbak denilmiyor o ne hayat anladın mı? mesela diyorum ki buna Huma ma'an tüdülür O ikisi mertebede nedir? Beraberdir İkisi yücelikte beraber. Yani yan yana olma şartiyeti söz konusu değil Mesela dersin ki Al ile bana ma'luma Şüphesiz su ile beraber kıldım Yani ne? Ciddi mağazaya karışma Bakın iki, iki büyü var bir Yan yana olma iki Şimdi burada bir şeker düşünün bir kalıp olarak evlenmiş bu bardakla beraber ne? beraber Diyelim ki hazel kubu ma'a hazel kalem bu bardak bu kalemle beraber peki ikisi birbirine karışmayı gerektirdik gerektirmedik buna rağmen beraber ismini verdik mi? verdik bunu attım eledi diyoruz ki şeker suyla beraber Arap'ın söyle şeker suyla beraber peki hangi manada beraber? çünkü bu mağazede yani karışmak birbirine girmez Şimdi demin ki beraberlik ve şu olayla içindeki beraberlik aynı mı? Hayır Mahlukatı ödemiş bunlar Bak bak o zaman Sevgi neydi şimdi? Şimdi burayı almayın Şimdi aklıma hızlı geldi Sevgi neydi? Orijinal manasından çıkıp Farklı bir manasından Uzak olan manasından